pli agiae gepatroi, cun bonai infanoi. Ien bona novajo, por ciui, ciui farigias gepatroi pli malfrue. La analiso de datumoi, de pli ol tridec mil infanoi montras, che infanoi de pli agiae gepatroi condutas mal pli ofte agreseme au alimaniere problemezze. Ce pliagiae gepatroi plialtigas la risco por la idaro. Ne nur corpai, sed ancau psicae defectoi, kiel schizofrenio, cae autismo pliigas. Ion similan tial attendis la esploristoi de la Universitato de Utrechto cae de aliai nederlandai esplor institutioi, ce pliciutagai miscondutoi ciam exemple infanoi condutas agresseme, au forte contraustaras al reguloi. Ilia propra studajo rifutis tiu in supposoin, clarigas statisticistino de la universitato. La Nederlandai esploristoi apogas sin la analiso al datumoi el quar malsame longai longtempai registroi cun indicoi pri la conduto de infanoi, ciuin ili estis ricevintai de patroi, instruistoi, cae de la infanoi mem. Circau tridec mil datumaroi, cun nascoi, ecte la jaro 1980, en iris la analison. Temas janur pri eta positiva effecto, sed gi estas signifa, cae precipe contraua alla attendoi, clarigas la statisticistino. Sed resume, eblas diri, che almenau tri procentoi de la pli equilibrita conduto en ciutago rilatas alla agio de la gepatroi. La esploristo ece provis consideri la multain factoroin por la analiso, kiel exemple la tendenze pli altan gradon de clarezzo, au la pli bona viv en speson de malfruai gepatroi. Evidente la mal avantaggioi en la psica sano, ciui estus attendeblai biologie, estas super equilibritai per neconatai ag accompanai factoroi. Existas portio quelcae eblai clarigoi, pli agiaige patroi, povus esti disvolvintai per pli da vivo sperto, pli bonan educan stilon, quiu pli senteme consideras la besonoin de infano, cae presentas pli da structuro. Cion ancau aliai studagioi permessas concludi. Au temas pri spezzo de mem selecto, quiu igas retenemain au antauen rigardantain in homoin pli mal frue en mondigi infanoin, au trovi partneron tiu cele. Ali impulsemai, cae pli agresemai homoi, eble pli frue glitas en mal pli stabilain partnerezoin cae ricevas infanoin. Tiai hipotezoi, cae la ci concernae psicosociai mecanismoi, devas esti ancorau analizatai, en plua esplorado. La esprimo pli agiai gepatroi, tio, ne rilatas al certa agio por patroi cae patrinoi, sed alla comparo cun pli unae gepatroi en la studaggio. La averagia agio della patrinoi en la studaggio situis ce tridec unu iaroi, la agio della patroi averagge ce tridec tri jaroi. Iu pli agiai estis precipe la patrinoi, des pli equilibrita estis la coduto de la infanoi en la agio inter dec cae dec tri jaroi. Laula studagio, la agio de la gepatroi, cetere ne efficas al psicae problemoi, ciel depresioi, cae statoi de timo en tute shainas laula esploistoi, che mal fruaige patroi, malgrau quelcae aliae riscoi, ne devas zorgi, che ili educos agresemain au miscondutain infanoin.